pakartoto įstatymo knyga, 22 skyrius. Jei matytum paklydusi savo brolio jauti ar avį, nenusigręžk, bet nuvesk jį atgal pas savo brolį. Jei gyvulio savininkas gyventų toli ar būtų nepažįstamas, parsivesk jį pas save ir laikyk, kol tavo brolis ieškos jo ir tu jam sugražinsi. Taip pat daryk su asilu, drabužiu ir kiekvienu savo brolio daiktų, kurį radai pamestą. Ką rasi, neslėpk, bet gražink. Jei matysi savo brolio asilą ar jauti, parkritusi ant kelio, nenusigręžk, bet padėk jį pakelti. Moteris, nesivilks vyro rūbais ir vyras moters. Viešpats bjaurisi tokiais, kurie taip daro. Jei eidamas rastų medyje ar žemėje paukščio lizdą ir tupinčią patelę ant paukščiukų ar kiaušinių, nepasiimk jos kartu su jaunikliais. Leisk nuskristi motinai, pasiimk tik paukščiukus kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventum. Pasistatęs naują namą, padaryk užtvarą aplink stogą, kad neužtrauktum kraujo ant savo namo, kam nors nukritus nuo jo. Nesiek vynoginę, jokių kitų sėklų, kad jo vaisiai nebūtų sutiršti. Neark drauge jaučių ir asilų. Nedėvėk drabužio, austo iš vilnų ir linų. Pasidaryk kutus prie keturių kampų savo apsausto, kuriuo apsisiauti. Jei kas vestų žmoną, o vėliau pradėtų jos nekesti ir ieškotų progos ją atleisti, apšmeiždamas. Aš vedžiau šitą žmoną ir įėjęs pas ją radau, kad ji nėra mergaitė. Tada jos tėvas ir motina atneš jos mergystės ženklus pas miestų vyresniuosius prie vartų ir tėvas sakys, aš daviau savo dukterį šitam vyrui už žmoną. Jis pradėjo jos neapkesti ir apšmižė ją, sakydamas, kad rado, jog mano duktė nebuvo mergaitė. Štai mano dukters nekaltybės įrodymas. Jie parodys vyresniesiems drabužį. Tada miesto vyresnieji paims vyrą ir nubaus jį. Be to, jis turės sumokėti šimtą šekelių sidabro baudos, kurią atiduos moteriškės tėvui, nes jis apšmeižė Izraelio mergaitę. Ji bus jo žmona ir jis negalės jos atleisti per visas savo dienas. Bet jei tai tiesa, kad ji nebuvo mergaitė, jie ją atves prie tėvo namų durų ir miesto vyrai užmuš ją akmenimis, nes ji padarė bjaurų nusikaltimą Izraelyje, paleistuvaudama tėvo namuose. Taip pašalinsi piktą iš Izraelio. Jei vyras būtų sugautas gulint su kito žmona, abu, tiek vyras, tiek moteris, turės mirti. Taip pašalinsi piktą iš Izraelio. Jei mergaitė būtų pažadėta vyrui ir kas nors, sutikęs ją mieste, gulėtų su ją, abu bus užmušti akmenimis už miesto vartų. Mergaitė už tai, kad nešūkė, būdama mieste o vyras, kad pažemino savo artimo žmoną. Taip pašalinsi piktą iš savo žmonių. Jei vyras, sutikęs susižadėjusią mergaitę laukuose, ją išprievartautų, jis vienas bus nubaustas mirtimi. Mergaitei nieko nedarysi, nes ji nepadarė nuodėmės vertos mirties. Toks nusikaltimas prilyksta žmogžudžio nusikaltimui. Ji buvo laukuose, šaukė, bet nebuvo, kas ją išgelbėtų. Jei vyras, sutikęs nesusižadėjusią mergaitę, pagriebtų ją ir gulėtų su ją, ir jie būtų sugauti, tas vyras sumokės mergaitės tėvui 50 čekelių sidabro ir turės ją vesti, nes ją pažemino jis negalės jos atleisti per visas savo dienas. Ne vienas neves tėvo žmonos ir netidengs tėvo nuogumo.